скажімо, має групу своїх бойовиків і прагне сам стати хазяїном, починає небезпечну гру, ось тоді розпрямляється невидима пружина, удар і завжди на повну силу. Так, мафія не жартує, а от Жора Деркач, очевидно, недооцінив суперника. Першим порушив мовчанку шеремет. Повторимо ще раз, що тобі казав наодинці Деркач, попросив він Вадима. Вадим повторив. Укладається в схему, замислено мовив Сагайда. Аж занадто, буркнув Шеремет і спитав. А я гадаю, що на час Гнатовича поінформувати? Сагайда потер долоною лоба. Може, ще трошки зачекаємо. Самі спробуємо купнути. Не зрозумів, ображено глянув на них Вадим. Який ще Гнатович? Шеремет ледь помітно посміхнув. Підростеш, дізнайся. Ну, а зараз зробимо так. Вадим ретельно перевіряє жорені зв'язки у виконкомі. І з кимось він, напевно, контактував останнім часом і не раз. Треба негайно розшукати на коментаторі слухача. Навряд чи там щось надрозумне придумали. Доручи, кільком тямущим хлопцям ревізія мережі. Певен, є незареєстрована відпайка. Це теж терміново, але паралельно з основним розслідуванням. І ще одне хлопці. Зверніть увагу, чи не виявлять себе особи, котрих дуже розтривожила історія з деркачами. Все ж таки, це не палермо, початківці, так би мовити. Ну, а я тим часом, власне, над вбивством поміркую, щось тут не в'яжеться. Вадим підвівся. Можна йти? Так. І постав машину на службову стоянку виконкому. Можливо, вона мені знадобиться. Вадим акуратно пробіг по підступних диктових дошках і вислизнув на вулицю. Сагайда підійшов до вікна, відхилив фіранку і уважно оглянув подвір'я. Як старанно тебе пасуть, поцікавився Матвій Петрович. Та коли як? Досі я був впевнений, що то Деркачеві штучки, психологічний тиск. Він же до мене підкочувався. Он як? Відкрито. Та не зовсім. Через Тетяну. Вона з Дерхачихою товаришувала. Ха, ще цікавіше, ну і як же він підкочувався? Та, все на сімейні посиденьки кликали, а мене щось здорово стримувало, навіть тоді, коли я нічогісінько не знав про рекет. Ти, вибач, що я втручаюся в інтим, але скажи чесно, у вас Тетяною остаточно? Та хіба з моєю собачою службою буває щось остаточно? О, не перебільшуй, почухав потилицю шеремета, тоді спохмурнів. Хвіст за собою сьогодні помітив? Та начебто ні, мовив Сагайда і знову глянув у вікно. Не втрачай пильності, обережність не завадить. Сагайда уже й ногу на підвіконня поставив коли Матвій Петрович раптом спитав Ти коли сьогодні з Тетяною побачишся? То я й сам хотів би це знати, здивовано глянув на нього Сагайда. А що в неї сьогодні на обід? Борщ. А на друге, тут Микола нарешті зрозумів, що шеремет напрошується, зареготав. То приходьте до нас. Я тільки Тетяну попереджу. Але не по телефону, наказав шеремет. Вона коли повинна бути вдома? Та вже вдома. Телефонувала нещодавно. Ну, мчи до неї. Я за сорок хвилин теж там буду. Адреса почав Сагайда і затнувся, згадавши вранішню розмову. Як відомо, понеділок день небазарний. Та влітку на південних ринках цей закон не діє. Овочі, фрукти не зважають на людський умовний відлік днів і збирати та продавати їх.